Njenu vrijednost Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi, pa kaže Inna anzalnahu fi lejleti mubaraka, inna kunna mundirin, fiha jufraku kullu emrin hakim, emran min indina, inna kunna mursilin, rahmeten min rabbika, innahu huva samiul alim, Rabbi samavati wal ardi wa ma bejnahuma in kuntum muqinin la ilaha illa huva yuhi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awvalin. Mi smo počeli knjigu Kur'an objavljivati u blagoslovljenoj noći. I mi doista opominjemo u noći u kojoj se svaki mudri posao riješi po našoj zapovjedi. Mi smo zaista slali poslanike kao milost gospodara Tvoga. On u istinu sve čuje i sve zna. Gospodara nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Ako čvrsto vjerujete, drugog Boga osim njega nema. On život i smrt daje. Gospodara vašeg i gospodara vaših predaka davnih. Uzvišeni Allah naziva knjigu blagoslovljenom zbog velikog dobra bereketa i vrijednosti lejletul kadra. Bereket i blagoslov noći kadra ogleda se i u činjenici da je objavljivanje ovog plemenitog Kur'ani Kerima počelo u ovoj noći. Uzvišeni Allah kaže da se u ovoj noći svaki mudri posao riješi, to jest prepisivanje iz levhi mahfuza, Allahove odredbe, svega onoga što će se desiti u narednoj godini – kao na primjer obskrba, smrtni časovi, dobro, zlo i sve druge mudre i precizne Allahove subhanahu wa ta'ala odredbe u kojima nema greške, niti nedostataka, besmislenosti, niti beznačajnosti. To je odredba silnog i sveznajućeg. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna anzalnahu fi lejletil qadr, vama edrake ma lejletul qadr, ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Mi smo Kur'an počeli objavljivati u noći kadra. A šta ti misliš šta je noć kadra? Noć kadra bolja je od hiljadu mjeseci. Meleki i Džibril spuštaju se u njoj s dozvolom gospodara svoga zbog odluke svake sigurnost je u njoj sve dok zora ne svani. Kadr ima značenje ugleda i hvale dostojnog mjesta i ima značenje odredbe i presude, pa je noć kadra ugledna i veličanstvena noć u kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala određuje šta će se od njegovih mudrih postupaka desiti u narodnoj godini koje je već još davno, davno odredio. Noć kadra bolja je od hiljadu mjeseci, to jest po svojoj vrijednosti noć kadra bolja je od hiljadu mjeseci po svome ugledu, po svome velikom dobru koje se nalazi u njoj, tako da će i onome ko lejletul kadr noć kadra provede u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi biti oprošteni prijethodni grijesi. Meleki i Džibril, poseban melek, spuštaju se u ovoj noći a meleki su Allahu i robovi koji njemu Allahu subhanahu wa ta'ala danonoćno čine ibadet. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala La yastakbiruna an ibadatihi wa la jestahsirun Jusebbihune lejle van nahar la yafturun. A oni koji su kod njega, kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne zaziru da mu se klanjaju, da ga obožavaju i ne zamaraju se, hvale ga noću i danju ne malaksavaju. Meleki se spuštaju u noći kadra, u lejle tul kadr, na zemlju sa svakim dobrom, blagoslovom i milošću. Džibril, Allah subhanahu wa ta'ala nakon općenitog spomena Meleka da se oni spuštaju u ovoj noći, noći lejle tul kadr, spominje Džibrila posebno, zasebno, kako bi ukazao na njegovu vrijednost. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala, sigurnost je u njoj, u toj noći, noći kadra, sigurnost je za vjernike od svega čega se boje i od čega strahuju. U njoj je mnogo onih koji se oslobode džehennemske vatre i koji postaju sigurni od kazne u njoj. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane, to jest lejletul kadr, noć kadra, traje sve dok se ne pojavi zora kada i završavaju dijela u njoj. U ovoj plemenitoj suri spomenute su mnoge vrijednosti ove noći. Mnoge vrijednosti Lejletul Kadra. Jedna od njih jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala počeo u ovoj noći objavljivanje Kur'ani Kerima, koji je uputa ljudima, razlog njihove sreće i na Dunjaluku i na Ahiretu. Zatim, postavljanje pitanja o noći kadra, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ A šta ti misliš, šta je to noć kadra? ukazuje na njenu veličinu, na njenu posebnost. Također, spomen da je noć kadra bolja od hiljadu mjeseci, zatim u noći kadra spuštaju se meleki, a oni se ne spuštaju osim sa svakim dobrom, blagoslovom i milošću. Peta odlika noći Lejletul Kadr jeste da se ova noć naziva sigurnom, jer se u njoj pokornošću i obožavanjem Allaha subhanahu wa ta'ala postiže sigurnost od kazne. I šesta odlika koju je Allah subhanahu wa ta'ala indirektno spomenuo u ovoj suri jeste da je o noći kadra, lejletul Kadr, objavio cijelu ovu suru. Cijela sura govori o noći kadra i ta sura će se učiti sve do sudnjega dana. O vrijednostima lejletul Kadr, noći kadra, govore i hadisi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, Tako bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'alan da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao ko provede lejletul kadr, noć kadra u namazu vjerujući i nadajući se nagradi bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam u ovome hadisu vjerujući i nadajući se znači vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala i u nagradu koju je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za one koji ovu noć provedu i ibadetu u nadi za postizanjem nagrade, tragajući za nagradom. Ovo se postiže svejedno, znalo se kada je noć kadra Lejletul Kadr ili ne. Jer Allaho poslanik alihi salatu wasalam nije uvjetovao postizanje ove nagrade znanjem. Lejletul Kadr je u Ramazanu. Noć kadra nalazi se u mjesecu Ramazanu, jer je Allah subhanahu wa ta'ala otpočeo s objavljivanjem Kur'ana u ovoj noći i obavijestio je da je to bilo u mjesecu Ramazanu. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Mi smo ga počeli, mi smo Kur'an počeli objavljivati u noći kadra. A na drugom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, šehru Ramadan alledi unzile fihil Kur'an. Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an pa se ovime pouzdano dolazi do zaključka da je noć kadra u mjesecu Ramazanu. Ona je postojala i u prethodnim naroda, narodima i postojaće u ovom narodu sve do sudnjeg dana. Kako bilježe imam Ahmed i Nesai od Ebu Zerra radijallahu ta'alan da je rekao Allaho poslaniče, obavijesti me o noći kadra. Obavijesti me o noći lejletul kadra. Je li ona u Ramazanu ili u drugom mjesecu? Allahu poslanik alihi salatu wasalam je odgovorio svakako ona je u Ramazanu. Ponovo je Ebu Zer upitao je li ona postoji sve dok postoje vjerovjesnici pa kada oni umru i ona se uzdigne ili će ona ostati do sudnjega dana. Allahu poslanik alihi salatu wasalam odgovorio je naprotiv ona ostaje sve do sudnjega dana. Međutim, njena vrijednost i nagrada odnosi se, Allah najbolje zna, samo na sljedbenike Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Kao što se i vrijednost petka odnosi samo na njih, Allahu subhanahu wa ta'ala neka je sva hvala. Lejletul Qadr nalazi se u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, to jest u zadnjih deset noći mjeseca Ramazana, zbog riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, tražite Lejletul Qadr u zadnjih deset noći Ramazana. Također vjerovatnije je da je ona u neparnim noćima, a ne u parnim, zbog riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam tražite tol kadr u neparnim noćima zadnjih deset noći Ramazana. Isto tako, vjerovatnije je da se ova noć nalazi u sedam zadnjih noći, zbog hadisa Ibn Umara radijallahu anhuma u kojem se spominje da su pojedini ashabi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam usnili da je lejle tul kadr u sedam zadnjih noći. Pa je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao nakon što je obaviješten o tome, rekao je vidim da se vaši snovi slažu oko sedam zadnjih noći, pa ko je bude tražio, neka je traži u sedam zadnjih noći. Kod imama muslima stoji da je Allah poslanika alihi salatu wasalam rekao Tražite noć kadra, lejletul kadr u zadnjih deset noći. Pa ukoliko neko od vas oslabi i malaksa, onda neka ne dozvoli da bude savladan u sedam preostalih noći. Od sedam zadnjih noći najbliža neparna noć lejletul kadru jeste 27. noć. Zbog riječi Ubeja ibn Ka'ba radijallahu ta'ala anhu, tako mi Allaha ja znam koja je to noć koju nam je Allaho poslanik alaihi salatu wasalam naredio da je provedemo u ibadetu. To je 27. noć. Međutim, noć kadra, lejletul kadr, ne ograničava se na određenu noć tokom svih godina, već se mijenja tako da, na primjer, jedne godine bude 27. noći, druge godine 25. noći i tako, slijedeći Allahu volju njegovu mudrost, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala odluči. Dokaz tome jesu riječi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, tražite noć kadra, lejletul kadr, u devet zadnjih noći, u sedam zadnjih noći i u pet zadnjih noći. Pa veliki istaknuti islamski učenjak Ibn Hajar rahimehullahu ta'ala kaže u svome komentaru na Buharin Sahih, kaže najispravnije mišljenje jeste da je Lejletul Kadr u zadnjih deset noći i to u neparnim noćima i ona se mijenja iz godine u godinu. Ona se mijenja iz godine u godinu. Uzvišeni Allah sakrio je od svojih robova znanje o lejletul kadr, u noći kadra. Upravo iz milosti prema njima, kako bi oni, tragajući za lejletul kadr, u tim noćima učinili što više ibadeta, što više dijela, klanjali namaz, učili zikr i dove i time se približavali Allahu subhanahu wa ta'ala tragajući za njegovom nagradom. Također Allah subhanahu wa ta'ala skrio je ovu noć, ostavio je nama nepoznatu kako bi ispitao svoje robove – da vidi ko će biti ustrajan u činjenju dobrih dijela, tragajući za lele tul kadr, tragajući za noći kadra, a ko će biti lijen i nemaran prema ovoj noći. Doista, ko žudi za nečim, taj i traga za tim i u tome ne osjeća ni malo umora. Možda Allah subhanahu wa ta'ala ponekad i dozvoli nekim svojim robovima da saznaju kada je noć kadra, putem određenih pokazatelja ili znakova koje oni vide. Kao što je vjerovjesnik alihi salatu osalam jedne prilike usnio kako ujutro nakon noći kadra, nakon lejletul kadr čini seždu u blatu. Što se i obistinilo kada je jedne neparne ramazanske noći pala kiša i Allaho poslanika alihi salatu osalam je ujutro nakon te noći klanjao sabah namaz čineći seždu na mokroj zemlji. Draga moja braćo muslimani, U noći kadra otvaraju se vrata. Miljenici se u njoj približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Njihove molbe se slušaju i uslišavaju. Onima koji noć kadra provedu u ibadetu, njima se piše ogromna nagrada. Lejletul kadr bolja je od hiljadu mjeseci, zato potrudimo se u traganju za njom, za ovom noći. Allah nam se svima smilovao. Dobro se čuvajmo nemara prema ovoj noći. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini predvodnicima dobra, onima koji bježe od svakog zla, onima koji će biti sigurni u džennetskim odajama sa onima, gospodaru naš, kojima si podario svoje blagodati i koje si sačuvao svakog zla. Gospodaru naš, sačuvaj nas smutnji koje odvode na stramputicu, sačuvaj nas svakog nemorala javnog i tajnog. Gospodaru naš učini da ti se često zahvaljujemo i da te ispravno obožavamo. Učini nas svojim pokornim robovima, svojim štićenicima, podari nam dobro i na Dunjaluku i na Ahiretu i sačuvaj nas džehennemske patnje. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, jer si ti gospodaru naš najmilostiviji. Neka je salavat i salam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, njegovu porodicu i sve ashabe.